more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Reggie V. Pati na rin sa inyo mga listeners. Ako nga pala si Emily. Hindi tunay na pangalan, 35 years old, at nagkatrabaho sa isang company sa Mandaluyong. Laki akong Maynila pero tulad ng karamihan ay meron din naman akong inuwi ang probinsya. Isa akong single mom at hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat kung gaano kahirap maging isang ina na nag-iisang itinataguyod ang kanyang anak. Kaya nagpasya ako na umuwi ng probinsya para maghanap ng isang kasambahay na inaasahan kong makakatulong sa bahay at magbabantay sa aking anak. At inirekomenda nga ng mga kamag-anak ko, si Virgie. Oh, nagkakaintindihan tayo ha. 2.5 ang matatanggap mo buwan-buwan. Ang gusto ko lang maging masipag ka sa trabaho at syempre bantayan at alagaan ng anak ko. Simple lang naman ang mga gagawin mo dito sa bahay. Walang pinagkaiba sa mga ginagawa ng ibang kasambahay. Ay, eh, ate, ano ba yung mga gagawin ko? Uh, ah, Siyempre, sa umaga maghahanda ng almusal, maglilinis ng bahay, wawalisin ng sahig, maglalaba, magpaplansya, magluluto. Hindi ba yun naman talagang ginagawa ng kasambahay? Ibig mong sabihin ate, gigising ako sa madaling araw? Oo, mga alas 4 ng madaling araw, dapat gising ka na. Kasi maghahanda ka pa nga ng almusal tsaka iahatid mo pa si Jana sa school. Wala po bang service na maghahatid kay Jana? Virgie, wala na akong pambayad sa service at hindi nakakayanin ng budget ko. Eh, ang laki-laki na ng anak niyo eh. Dapat marunong na siyang pumasok sa school mag-isa. Natatakot pa kasi ako akong pabayaang mag-isang anak ko. Kapag may oras na ako, tsaka ko siya tuturuan kung paano pumasok sa school. Eh, ate, pwede naman ako manood ng TV, di ba? Kapag tapos ka na sa mga gawaing bahay, bakit naman hindi? Eh kasi ate, gusto ko yung Please Be Careful eh. Tapos yung mga drama-drama sa hapon, tapos sa gabi yung mga teleserye. Ang gwapo po kasi ah, hindi ko ah, Virgie, <laughs> Virgie, sandali. Ah, ganito kasi, ah, nagtitipid din kasi ako. Kaya hanggat maaari, bawas-bawasan natin yung paggamit ng kuryente. Ah, ganito na lang. Gamitin mo na muna yung radyo sa cellphone mo para habang may ginagawa ka dito sa bahay, nakakapaglibang ka. O, tapos sa gabi, tsaka tayo magbukas ng TV, manood ng balita, tsaka teleserye. Siguro naman, tapos ka na sa mga gawain mo nun. Okay ba yon? Eh, ate, gusto ko talaga makita si Namaya tsaka si Sir Chip. Ah, ang alam ko naman, merong replay yan pag weekends. Sige na nga. Ay, eh, at saka ate pala, pagsilip ko sa ref nyo, nakita ko wala pang ulam. Ay, nga pala. Ah, uh, oh, ito. Ito yung pambili ng ulam sa palengke. Bili ka ng one-fourth na laman ng baboy, tapos ipagiling mo, ha? Bili ka na rin ng dalawang patatas, isang bawang, tapos isang sibuyas. Kasi magiginiling tayo. Ate, ako yung bibili ng ulam sa palengke as in now na? Virgie, ako pang bibili? Siyempre ikaw. Bilis na na makaluto na tanghali na. Ate, pwede bang sa grocery na lang ako bumili? Ang init eh. Virgie, mas malapit ang palengke dito kaysa sa grocery. Bilisan mo na. Ate, gamitin ko tong payong ah. Ayoko kasing marawan eh. Alis na ako. Reggie V. Asasmin Ang akala ko ay mas gagaan at makakabawa sa mga iniisip at inaasikaso ko ngayon. Nakakuha na ako ng kasambahay pero mukhang uh, baligtad ata ang nangyari. Napakatamad ni Virgie at hindi lang yon, reklamador pa. Kailangan mayat maya mo siyang ah, uutusan para lamang kumilo siya. At kung susunod naman sa inuutos mo, hindi mawawala yung lagi siyang bumubulong Pinapahaba ko na lamang ang pasensya ko. Hindi lang dahil sa kailangan ko talaga ng kasambahay na tutulong sa akin. Iniisip ko rin kasi kung ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak ko sa probinsya. Hindi naman pabor dito ang boyfriend ko na si Eddie. Ani, huwag ka na mainit ang ulo. Relax ka lang. O, inom ka muna ng tubig. Kulang pa eh. Ha? Kiss mo muna ako. <laughs> okay, kiss na kita. Huwag na mainit yung ulo mo, ha? Mm. O, ayan. Okay na ako. Pag ganun uminit ang ulo ko, lalambingin mo lang ako, ha? Huwag mo kasing masyadong stress ang sarili mo at mahirap na. Ako nga kahit sa bahay, medyo problemado eh. O bakit? Tungkol ba to kay Virgie? Oo. Kaya nga ako kumuha ng kasambahay para kahit papano, mapagaan man lang yung bigat ng mga inaasikaso ko sa bahay. Ano ba nangyari? Di eh, minsan kasi darating ako sa bahay ni hindi man lang nawalisan yung hapagkainan, di man lang mapunasan, tapos dadatnan mo pa siya na nanonood ng TV, nakahiga pa sa sofa. Kailangan ko pang utusan para tumayo siya at kumilos, tapos maririnig ko na lang pumipiksi-piksi pa. Dapat kasi hindingan mo rin ng NBI clearance nang nakakasiguro ka. Pasensya ka na at wala rin akong tiwala dyan. Hindi naman siguro kailangan. Malayong kamag-anak ko naman siya eh. Yan ang hirap eh. Kamag-anak mo kasi kaya umaabuso ng ganyan. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin nung isang araw na dumalaw ako sa inyo? Ano? Ganito, humingi lang ako ng malamig na juice kasi nakakarating ko lang nung natang init sa biyahe. Tumayo ba naman ang padabog? Pumiksi-piksi rin sa akin. Tapos bumubulong pa na nagpapatimpla para ako ng juice eh pwede namang magtubig na lang ako. Hindi ko alam yan ah. Sa banyo ka ata nung nangyari yun eh. Eh, hindi ko na lang sinabi sa'yo nun kasi baka masira pa yung araw natin. Hindi ko lang masita kasi hindi naman ako yung amo niya eh. Dapat ikaw ang magsabi sa kanya. Hayaan mo. Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano ko siya sasabihin nang hindi naman nasasaktan ng damdamin niya. Kung ako nga sa'yo, tinanggal ko na yan. Eh di wag naman ganun. Parang sobra naman yata yun. Ikaw nang bahala dyan. Ang akin lang, kapag nag-asawa na tayo, Ayoko makasama sa bahay yung ganyang klase na kasambahay. Oo na, honey. Sige na. Reggie V at Asmin. Nakilala ko si Eddie nung minsan nag-meet kami ng isang common friend at nagkataong kasama siya nito na sa mall. Hiningi niya ang number ko at magmula noon ay lagi na kami nag-uusap sa phone. At hindi naglaon ay nag-date na kami. Nasa late 30s na si Eddie pero hindi pa siya nag-aasawa. At sinabi niya nga sa akin na mukhang ako na nga raw ang para sa kanya. Maraming beses na rin uh, nagparamdam sa akin uh, na gusto niya nang magpakasal pero tinatawanan ko lang. Meron kasi akong trauma dati sa aking uh, napangasawa, Reggie V. Hindi naging maganda noon ang pagsasama namin. At may mga pagkakataon na nasasaktan pa niya ako physically. Hanggang iwan na nga niya kami ng anak kong si Jana at hindi man lamang nagbigay ng suportang pinansyal. Kaya may takot pa rin akong magpakasal at uh, ah, pinagkapasalamat ko na naiintindihan naman yun ni Eddie. Ang hindi niya lamang maintindihan ay ang pagpapasensya ko sa napakasipag kong kasambahay na si Virgie. marinig? Kanina pa ako katok ng katok sa gate ah. Hirap na hirap na kaya akong sukitin yung gate para lang makapasok ako. Tapos maaabutan ko, natutulog ka dito sa sala, nakabukas pa yung TV at pagkalakas-lakas ng volume. Kaya hindi mo ako marinig eh. Nagsasayang ka pa ng kuryente. Patayin mo nga muna yan. Opo ate. Ikuha mo ako ng tubig. Aatakihin yata ako sa puso ng dahil sa'yo eh. Kakarating lang utos. Virgie, naririnig kita. Ah. Tubig lang ang hinihingi ko, hindi juice. Ito na yung tubig ate, oh. Salamat. Ate, baka pwede mo namang dagdagan yung sweldo. Ayos to ah! Hindi ka lang humanap na magandang timing para itanong yan? Pasensya ka na pero hindi ko magagawa yan. Hirap na nga ako sa mga gustusin sa bahay. Eh. Ate, nakukulangan kasi ako sa binibigay. Ah, sandali nga lang! Ba't ka naman makukulangan? Nanay mo lang naman ang pinadadala mo sa probinsya. Wala ka namang kapatid na pinag-aaral. Eh ate, kaya nga ako pumunta sa Maynila para magpaputi. Ano? Ate, gusto ko kasing pumuti. Para maganda ako. Kaya nga ako nandito sa Maynila eh. Kulang naman yung binibigay mo sa akin. E paano naman ako magiging maputi niyan? Virgie, dapat hindi ka sa akin na masukan. Dapat kay Vicky Bello. Baka nakakalimutan mo pagiging bahay pinasok mo dito sa Maynila. Ako nga hindi ako makapagpaspa. Ikaw magpapaputi ka pa? Akala ko ba lahat ng gusto mo makukuha mo dito sa Maynila? Virgie, kahit nasan ka pang lupalop ng Pilipinas o ng mundo, kung tatamad-tamad ka at hindi magsisikap, hindi mo matutupad ang pangarap mo. Ate, ang gusto ko lang naman, madiscover ako para maging model o artista. Oo, eh bakit? May mga artista namang morena. At ang puhunan sa ganyan, talento, hindi lang yung itsura, ano ka ba? Ah, basta. Yung mga mapuputi kasi sa probinsya halos sambahin ng mga tao eh. Sikat na sikat ka pag maputi ka doon. Bahala ka na nga! Oo nga pala. Mag-ingat ka kapag nandito ka sa bahay ha. Ah. Magbantay ka ng mabuti. Wala akong tiwala dyan sa mga karpintero sa tapat natin. Ate, mababait naman sila eh. Lalo na si Dudong. Hay nako, lumandi pa! Virgie ha! Ah. Dagdag pa sa problema yan. Hindi po ate, pero aminin ko na po ah. Type ko si Dudong. Ganda ng katawan niya. Oh, Diyos ko. Ayoko makita ka nakikipag-usap ka sa mga ganyan. Mahirap na. Kay Dodong lang naman po ako madalas makipag-usap eh. O sige na. Masayihin mo na lang ako na makabawi ka naman sa akin. Dadagdagan mo na ba yung sweldo ko ate? Hindi. Reggie Villa. Noong sinabi sa akin ni Virgin ang dahilan kaya siya pumunta dito sa Maynila ay para magpaputi. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa. Naiinis kasi hindi nga ako makagastos para lamang maayusan ang sarili ko. Siya pa kaya? Natatawa dahil kung yung iba ay pumupunta sa Maynila para makahanap ng trabaho o pagkakakitaan, siya naman ay ang pagpaputi, pagpaputi lamang ang dahilan. Ang babaw lang, di ba? Hindi ko nga lang akalain na ang dahilan niyang ito ay makakaapekto sa relasyon naming mag-amo. Dear MOR MOR 101.9 My Only Radio for Life Ayan na nga Ayan na nga ang story ni Virgie na talaga namang ang taas ng pangarap. Yan ay pumuti. Pero alam niyo pag kayo gumagamit daw ng gluta, yun nga, eh, kayo po ay nagiging ano eh, uh, teka, alamin natin kung uh, ano nga ba ang effects ng gluta. Uh, Chiki, pwede mo bang explain dahil yaman din lamang na expert? Ay, ah, hindi ka ba nagugluta? So natural yan? Ha? <laughs> Pero ang, ang pagkakaalam ko ha, <laughs> ang pagkakaalam ko, ang gluta daw, ito eh, side effect yan eh. Yung nagiging mapusyaw ka. Ikaw eh nagiging, uh, anong tawag doon? Uh, nagiging maputla ang kulay. Ayan. Pero actually, it's an antioxidant po. At syempre tayo mga Pilipino, 'di ba? Uh, hilig natin na pumuti, 'yan ang pangarap ng karamihan sa mga Pilipino. Ang uh, maging uh, mestiza dahil syempre tayo eh na colonize ng mga Espanyol, ng mga Amerikano. So feeling natin ang talagang basihan ng pagiging maganda eh yung maging maputi. Eh, hindi naman syempre totoo 'yun, 'di ba? Tsaka ang alam ko, pag ikaw nagluta, hindi pantay yung pagkaput... Ano mo eh, di ba? Hindi pantay ang pagkaputi mo eh. May mga parts pa rin diyan na lalong ma... Lalong ma-accentue... Um, ano, ma... ma, ma doon? Lalong lalabas yung pagkamaitim. For example... <laughs> Nagiging putim, magiging maputim yung ano mo, yung kilikili mo lalo. Ayan. Mga kuyukot mo. So, uh, well, nas kanya-kanyang trip yan, ika nga. Pero syempre, medyo hindi lang ako natutuwa kay Virgie dahil kung sa akin yan, uh, kung ako naging, uh, ano niyan, uh, little bossing na tong si Virgie, eh medyo hindi tatagal sa akin ng isang linggo to. Oo, eh, ma- ma- medyo ano eh, Medyo magaspang ng konti, masyadong maarte eh. Tema art si Virgie eh, nakakainis eh. Oo, parang mar- may ano pa, marunong pa siya sa amo. Eh, buti naman to si Emily, masyadong mapagpasensya. Pero kung ako yan, ay nako. Baka ano yan, uh, puputi sa akin yan sa ano ko, sa aking mga pangaral. Oo, hindi niya na kailangan magluta. Diba? Magkapatuloy po ang ating story ha. Huwag po kayo maglilipat. Keep it here sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Dear Reggie V, Nagulat na lamang kami ni Eddie at biglang nagbago ng pag-ugali itong si Virgie. Kung dati ay napakatamad at nagreklamo kapag inuutusan, ngayon naman ay kahit hindi mo sabihin, kusa na siyang naglilinis at gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi namin alam kung ano na nga ba ang nakain na si Virgie pero syempre, ikinakatuwa at pinagpapasalamat ko na lamang ang mga nangyaring pagbabago. Ate Emily, alis na po kami ni Virgie. Mauna na kami ate ha. Ah. Sandali lang. Saan ba kayo mamamasyal? Eh, manonood lang ko kami ng sine ate. Uwi kasi ako ng probinsya sa Makalaway. Maglibang muna kami bago malis. Tapatin niyo nga ako. Kayo na. Hindi po. Um, magkaibigan lang po kami. Na- nasabi lang po sa akin ni Virgin na pinagbabawalan niyo raw po siya mag-boyfriend eh. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Para di naman sa kanya yun. Virgie, Yes, ate. eto, pangdagdag sa perang dala mo para makakain ka na rin pagkatapos niyo manood ng sine. Ay, thank you very much, ate. Reward ko yan sa'yo kasi sinisipagan mo naman dito sa bahay. Sige na, huwag magpagabi ah. Sige ate, alis na po kami. Baka <laughs> bumiglang liko yung mga yan ha? Ah. <laughs> Hindi naman siguro. Kulang yung pera nila para sa ganun. Biro lang. Ano, mukhang tumitino naman si Virgie ano? Oo nga eh. Salamat at nagbago na rin siya. Kahit pa paano nakakabawas sa mga iisipin. Pero alisto ka lang ha. Ah. Hindi mo rin masabi eh. Anong ibig mong sabihin? Basta, iba yung pakiramdam ko dyan sa biglang pagbabago ng ugali ni Virgie. Hindi naman kita maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Basta maging alerto ka sa mga pwedeng mangyari. Tito Eddie, pwede po ba akong magpaturo ng assignment ko? Ayaw kasi kung panoorin ni Mama ng TV, di pa daw tapos yung homework ko eh. O eh, ba't di ka magpaturo sa Mama mo? Mat daw po kasi. <laughs> Emily naman, parang math lang ayaw pang turuan yung anak mo. <laughs> Sige na, turuan mo na. O, oh, tapos Chana, pag nakatapos ka na sa homework mo, manunood tayo ng DVD. Magpapatake out na rin ako ng pizza. Gusto mo? Yay! Thank you po, Tito! Oh, Virgie, ba't ngayon ka lang dumating? Gabing-gabi na. Di ba ang sabi ko agahan mo? Ate, sorry. Ang nangyari kasi nagpasyal-pasyal muna kami sa mall tapos nag-last pool show kami. Kumain na po ba kayo? Hindi ako nakapagluto ate, sorry. Okay lang, ako na yung nagluto. May kare-kare dyan, kumain ka na pagkatapos matulog ka na at maaga pa tayong gigising bukas. Bakit si Dodong hindi ka man lang hinatid pa uwi? Hinatid niya po ako, kaya lang po hindi na siya nagpakita sa inyo. Baka daw po kasi pagalitan niyo po siya. Kasi nga po, gabing-gabi na kami nakauwi. Hindi ko naman siya papagalitan eh. O, di bali na. Ang importante, ligtas kang nakauwi. O, sige na, kumain ka na. Uh, sige po, ate. uh, uh, ate, Oh, bakit? Ate, naaalala mo ba yung sinabi ko na gusto kong magpaputi? Oh, oo. Oh, oh. Pag-uusapan pa ba natin yung tukol doon? <laughs> Wala lang yun, ate, ah. Nasabi ko lang naman. Joke lang yun, ate. Ah, akala ko eh, hingi ka na naman ng pera eh. Gusto mo, ate, pagkatapos kong kumain, masaiin kita. Para makabawi naman po ako sa'yo. Hindi ka pa kasi agad natulog para antayin po akong makauwi. Eh, oh, sige. Hihiga na ako sa kwarto. Antayin kita ha? Ah. Sige po ate. Reggie V at Asmin. Minasahe ko nga ako ni Virgie ng masarap ng gabing yon. Relax na relax ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Yun lang din ang pagkakataon na nakapag-bonding kami kahit papaano ni Virgie. Hanggang sa makatulog na nga ako ng mahimbing. Muntik na nga akong hindi magising ng maaga dahil sa napasarap ang pagtulog ko. Hindi ko na ginising noon si Virgie dahil pagod na pagod at hindi agad siya nakatulog sa pagmamasahe sa akin. Ako na naghanda ng almusal namin at mga kakailanganin sa school ni Jana. At ginising ko na lamang siya para ihatid si Jana sa school. At ako naman ay pumasok na sa opisina. Jana! Jana, anak! Ano nangyari? Bakit nandito ka sa labas? Anak, ano? Sumagot ka naman. Anong problema? Mama, hindi ako sinundo ni Ate Virgie. Nagtakad po ako pa uwi. Tapos, kutob na kutob po ako. Pagdating ko ng bahay, bukas na po yung gate. Tapos pagpasok po sa loob. Ay, Diyos ko, ano ba naman to? Hayop yung babae yun! Nasaan yung mga gamit ko? Hayop ka, babae ka! Pag nakita kita! Hayop ka! Mga gamit ko! Mga pinaghirapan ko! Emily! Emily! Emily! Bakit ginagawa sa akin to? Ano bang maling ginawa ko sa kanya? Wala naman, di ba? Pinakasamahan ko naman siya na mabuti. Nakakita daw kay na Dodong na buhat-buhat yung mga gamit nyo sa bahay at isasakay sa truck. Akala naman ng kapitbahay na baka maglilipat bahay kayo kasi si Virgin nag uuto sa kanila. Sinilip na rin ng ibang mga kapitbahay mo yung mga kwarto. Wala daw tinira sa loob ng mga kabinet. Sabog-sabog yung mga gamit tsaka damit. <sighs> Nandun yung mga mahalagang gamit ko, mga alahas, yung laptop ko, yung TV sa sala, yung mga sopa, yung mesa. Hayop siya! Pinagraban ko yung mga yun eh. Tawagan ko na yung kaibigan kong polis. Huwag ka magalala. <sighs> Sisiguraduhin namin hindi makakatakas yung mga demonyong yan. Pakisabi na rin kay Rick, maraming salamat. Kung hindi sila agad umaksyon, baka hindi nahuli si Virgie. Sabi nga pala ni Rick, pasensya na raw at uh, sa ngayon, hindi pa rin daw nila nahuhuli yung grupo ni Nadodong. Mukhang nangyari daw si Virgie kinuha na yung hati niya doon sa mga ninakaw nila kaya humiwalay na sa grupo. Nasaktuhan naman ng mga pulis na nakapila tong si Virgie sa bus terminal. Kahit paano nabawi yung ibang mga pera at saka alahas na daladala niya. Ah, uh, sir. Ma'am, nandito na po yung suspect. Sige na, Eddie. Ako nang kakausap. Kilala kita, baka kung ano pa magawa mo. Sigurado ka, ha? Oo, okay lang ako. Sige. Ano? Kumusta na? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Bakit nahihiya ka sa akin? Panindigan mo na yan. Ibang klase naman talagang kapal na mukha mo eh. Magandang pakikisama ko sa'yo. Tinanggap kita sa bahay ng maayos, pinagkatiwalaan kita, pinakain kita. Kahit napakapasaway mo sa bahay, iniintindi kita. Pinagagalitan lang naman kita kapag may mali ka. Pagkatapos ito pang igaganti mo sa akin? Hoy! Poste bang kausap ko? Magsalita ka nga! Ipaliwanag mo sa akin bakit ginawa mo to. Huwag mong sabihin sa akin na dahil yan sa gusto mong magpaputi at hindi ko maibigay sa'yo yon. Kasi napakababaw na dahilan yan! Sa'yo mababaw lang yan. Sa akin hindi. Ano? Hindi mo naranasan na tignan ka ng mga mayayaman at tinatawanan ka hindi lang dahil sa mahirap ka. Tinatawanan ka dahil hindi ka kasing kinis at kasing puti nila. Nakakadiri ka kasi para sa kanila. Kaya kailangan maging maputi ako, maging makinis ako, at yun ang magdadala sa akin sa tagumpay. Para maging kapantay ko sila. Ayoko nang umitim. Ayoko na ng magaspang na balat. Ang sabi sa amin sa probinsya, lahat makukuha mo sa Maynila. Ngayon, andito na ako sa Maynila. Nagtatrabaho ako sa iyo. Bakit hindi mo maibigay sa akin yung mga gusto ko? Taga Maynila ka, di ba? Bakit hindi mo maibigay yung hinihingi ko? Nang dahil dyan, kaya ginawa mo to sa akin? Gumaganti ka dahil hindi ko maibigay ang gusto mo? Pero ngayon mukhang nauunawaan ko na. Nakakaawa ka nga. Kasi akala mo para isong Maynila. Hindi mo alam na kapag dumating ka dito, kailangan mong kumayod at magsumika para mabuhay ka. Ngayon dahil sa ginawa mo, impyerno pang kinasadlakan mo. Pahala ka dyan. Gusto ko lang naman pumuti! Gusto ko lang kuminis! Ayoko ng mape! Wala ba kaming karapatan na makuha yung mga gusto namin? Reggie V, hindi ko maiwasan na maawa kay Virgie pag alis ko ng police station. Ayaw niya na sigurong matahin pa at apihin pa siya ng mga taong mas nahaangat sa buhay kaysa sa kanya. Kaya niya nagawa ang mga bagay na yon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nauto ng grupo ni Dodong si Virgie na pagnakawan ng bahay namin. Kaya pala naging mabait nun si Virgie eh, para makuha ang loob ko at hindi ko siya mapaginalaan. Hindi sila nanonood, nanood ng sine kung hindi nagplano kung paano nila nanakawan ng bahay. Mabuti na lamang at isa sa mga kasamahang karpintero ni Dodong ang nagdesisyon na huwag nang sumama sa kanila at ito ang nagturo kung saan bus terminal papunta si Virgie pagkatapos makuha ang kanyang parte sa mga ninakaw nila. At doon na siya na nahuli ng mga pulis. Yun nga lang, hindi lahat ng mga ninakaw nila ay nabawi ko pa. Sa laki ng problemang kinakaharap ko, pinasukan ko o pinakausapan ko si Eddie na wag na munang masyadong mag-isip-isip ng kung ano-ano at magpahinga muna sa bahay. Habang nagpapahinga ay naalala kong uh, Nagpakabit pala ako ng CCTV sa bahay at siguro dahil na rin sa dami ng mga iniisip ko ay nakalimutan ko na ang tungkol doon. Biglang tinawagan ako ni Rick, ang kaibigang pulis ni Eddie at sinabi niya sa akin na nakita ng mga kasamahan niyang pulis ang CCTV camera sa loob ng bahay ko at meron na silang kopya na nagpapakita kung ano ang mga nangyari ng nakaraan. Sandali! O oh, Emily, Rick, anong ginagawa niyo? Ba't may mga pulis pa kayong kasama? Eddie eh, Reyes, inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw. Ano? May karapatang ka manahimik. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa loob ng hukuman. Tanggalin nyo nga ito. Ano ba? Hindi mo kayang kumuha ng abogado. May abogado ako at sisiguraduhin kung mananagot kayo. Ang korte ang kukuha ng abogado para sa sa'yo. Emily, ano bang ibig sabihin nito? Ba't nila ako inuhuli? Eddie, nakita ko yung nangyaring nakawan sa loob ng bahay ko. Salamat sa CCTV footage ko. sandali. Hindi mo sinabi sa akin na nagpakabit ka pala ng CCTV sa bahay mo. Mabuti na nga lang at hindi ko nasabi sa'yo. Nakita ko doon habang nililimas ni Dodong at mga kasamahan niya mga gamit ko sa bahay. Biglang parang nagbago ng isip si Virgie at pilit niya ibinabalik isa-isa mga gamit sa dati nilang pwesto. At nakita kong nanlaban siya kina Dodong. Yun lang, may isang lalaki na nakakap at nakatakip ng tuwalyang mukha ang biglang nanampal kay Virgie at nanutok sa kanya ng baril. Kitang-kita ko sa video na takot na takot si Virgie sa lalaki na yun. Nung sinampal niya si Virgie, natanggal yung tuwalya sa mukha niya. Kitang-kita ko mukha mo, Eddie. Bago mo pala ako sunduin sa trabaho, ninakawan mo na pala ako. Emily, baka naman kahawig Huwag ko na lang... tayo maglokohan, Eddie! Wala na akong oras makipaglaro sa'yo dahil pagod na pagod na ako! Bakit pa ba ginawa sa akin to, ha? Minahal kita! Nararamdaman ko rin naman na mahal mo ako at pinatunayan mo naman sa akin yun ah! Ang akala ko magkakaroon na rin ng papa si Jana kasi matagal na niyang pinapangarap yun eh. May mga plano na tayo, di ba? Bakit mo sinira, Eddie? <laughs> Wala rin namang kapupuntaan yung mga plano na yun eh. Hindi mo nga ako magawang pakasalan eh. Sakit itong ginawa mo, Eddie. Alam kong totoo ang mga nararamdaman natin sa isa't isa. Ipaliwanag mo sa akin, ipaintindi mo sa akin kung bakit mo to nagawa! Rick, kailangan ko makausap yung abogado ko. Pare, kung meron ka pang ipapaliwanag sa presinto na lang. Ang abogado ko na lang kausapin niya. Ialis niyo na ako dito. Emily, pakisabi na lang kay dyan na I'm sorry. Hindi ko na maibibigay yung pangarap niya magkaroon sa ulit ng papa. At kung talagang desidido ka nang ipakulong ako, Bahala ka na. Reggie V, hindi ko rin maiwasan na maawa sa kanila. Pero hindi ko matanggap na ninikawan nga ako ng sarili kong kasambahay. At malalaman mo pa na ang utak pala ng pagnanakaw na yon ay ang sarili ko pang boyfriend. Napakasakit para sa akin ang mga sunod-sunod na pangyayari. Ayon sa investigasyon ni na Rick at ang mga kasamahan niyang pulis, nagawang makuha ni Eddie ang loob ni Virgie dahil pinangakoan niya ito na kapag nagtagumpay ang planong pagnanakaw sa akin, ay hahatian siya nito sa mga ninakaw nila at magagawa na rin ni Virgie na magpaputi at magpakinis na matagalan niyang pinapangarap. Pinangakuan din niya si Dodong at ang mga kasamahang karpentero ng malaking kwarta. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa sa akin ito ni Eddie. Ang naisip ko na lamang na dahilan ay mukhang uh, nasaktan siya ng sobra dahil hindi ko tinatanggap ang marriage proposal niya na maaaring mauwi sa matinding galit. Ang ikinakatuwa ko na lamang sa lahat ng ito ay ang malaman na kahit sa konting sandali habang ninanakawan nila ang bahay ko, ay nakonsyensya pala si Virgie at ginawa pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang isang kasambahay. Siguro, ang mensahe ko na lamang sa inyong mga tagapakinig, Red GV, na hindi porket makinis, maputi at mayaman ka, ay may karapatan ka ng yurakan ng pagkatao ng isang tulad mo ring nilalang dahil hindi siya kasing kinis mo. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Pahabol na rin para sa mga taga-probinsya na hindi pa nakakarating sa Maynila. Walang masamang mangarap pumunta sa Maynila, maaring nandito ang oportunidad na hinihintay mo. Maging handa ka lamang sa mga pagsubok na pagdaraanan mo pagdating mo dito. Maraming maraming salamat, Reggie V. At sana ay mapili ang, at maieri nga ang aking sulat na ito. Maraming salamat po. Nagmamahal. Emily. Dear MOR. MOR 101.9, My Only Radio for Life. Ayan na nga ba, ang ating storya para po sa araw na ito. Ang storya ni Virgie at syempre ni Emily. Grabe! Grabe, grabe talaga. Grabe ang nangyari. Pero alam mo, yung sinabi kanina ni, ni Virgie, well, sabi, sabi nga sa storya natin, ano, Last minute, nagbago pa yung isipan niya eh. Naisip niya na, hindi, mali ang ginagawa ko. Isa sa uli natin, isa sa uli ko pa rin yung mga, mga ninanakaw na yan. Nanlaban pa rin siya. At least na nagawa niya magbago. Pero yung part na sasabihin niya na masyado siyang naapektuhan ng mga panahong nilalait siya ng mga kapwa niya, nilalait ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang ah, kulay, sa kanyang balat, hindi makinis ang balat niya. Hindi sapat yun eh, na maging rason para ikaw ay uh, magbago o baguhin mo ang moralidad mo para lamang sabihin natin na makuha mo, makamit mo ang pangarap mo na pumuti o gumanda? Dal- dahil lahat po yan ipanlabas lamang. Kahit ano pang ganda mo, lahat po tayo. Tatanda, mamamatay, mabubulok. So, hindi importante, importante yung nasa kalooban mo eh good thing ito kahit papaano si Virgin nagbago pero syempre kinakailangan pa rin niyang panagutan ng batas. Kahit pasabihin natin na meron siyang uh, pagbabago o kahit papaano na-realize niya yung pagkakamali niya noong mga panahong uh, pina- nililimas na yung bahay ni Emily eh still mali pa rin yung ginawa niya kinakailangan pa rin niyang pagbayaran yon at yun na nga hindi sapat na rason na magnakaw ka o gumawa ka ng isang bagay na mali para lamang masunod ang pangarap mo. Ang mga pangarap po natin ay makakamit natin kung tayo po ay magiging masipag, magsisipag po tayo sa ating mga trabaho. Kumbaga yung pangarap, dapat may kasabay na pagdarasal at uh, pagpupursige. Pagiging masipag. Yun na. Yun lang kailangan, kailangan mo. Hindi mo kinakailangan magpaganda. Ano na naman yung thumbnail, Angel? At syempre ang ating uh, hugot para sa araw na ito, pakinggan po natin ang hugot natin. Ang hugot ni Reggie V. Ang karangyaan, kayamanan at kagandahan ay puro panlabas at pansamantalang kaligayahan lamang. Ang importante ay ang pagkatao o ang pagtrato ng mabuti sa kapwa, anuman ang kulay o kinis ng kanyang kaanyuan. Ulitin po natin, ang karangyaan, kayaman at, at kagandahan ay puro panlabas at pansamantalang kaligayahan lamang. Ang importante ay ang pagtrato ng mabuti sa kapwa anuman ang kulay o kinis ng kanyang kaanyuan. Ayan po ang hugot natin para sa araw na ito. Maraming maraming salamat mga kamorkada. Always keep it here, syempre, sa inyong favorite radio station, my number one and only radio for life.